benshi mwahisemwo radio isanganiro kaze mu makuru yacu yo kuri no murango ariko mudutunge ku kanya karenze ku mwanya mwamenyereye ko gukurikira amakuru mu kirundi agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ingingo yo gufuta ibihano ku burundi yarayifashwe n'umuryango w'ubumwe bwa buraya yakigwa neza mu burundi isaba ayo mashyirahamwe gusubiza ibiciro kuyo byahora ko ni ukuvuga ibihumbi cumi na bitatu atari cumi na bitandatu nk'uko bimaze kuduga byabonetse nayo uburyo bwo kuriha ingwate mu banki bije ku makoperative y'urwaruka buheruka buracyarimwo igipfungu ido nido ni muri makuru ahagarariwe na serafine hakizimana mu buhinga bw'ibyuma uri kumwe na Omer yo kuri micro sangwa ikaze vyiyemeza kubahiriza agateka kazina muntu hamwe n'intwari bereye ayo masezerano akaba yashizwe ku mukono mu mwaka w'ibihumbi bibiri ibiri rero muri ayo masezerano turabigaruka ko akanya kadukundiye Uburundi burashima ingingo yo guhagarika ibihano ubumwe bwa buraya bwari bwayifatiye mu kiganiro ya radio isanganiro umushikiranganje ajejwe imigenderanire asigura ko vyavuye mu biganiro vyakozwe ku mpande zose ambassadeur Albert Nshingiro amenyesha ko in, inyuma y'ivyo y'ivyo bihano hagiye gukurikira imigenderanire ishimikiye ku bikorwa by'iterambere tumwumvirize amajwi yewe yegeranijwe na Jean Dodier irakoze kandi kubahana novuga yuko bironse icyo bivuyemo muri iki gihe ni inkuru nziza ku barundi bose kandi ku by’ukuri sinoreka gushimira bimwe vuye ku mutima nyiri icubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza c'uburundi ukuntu yagiye ampa intumbero ampa impanuro muri ivyo biganiro kugira ngo bishobore koroha nongera ashimira abakozi bose mu bushikiranganje umwe wese yagica aterera mugabo rero nkashimira n'abene gihugu bagiye bigumya biyungunganya bakaguma kivi kandi bari mu bihano hanyuma ubu rero ko ibintu by'amahoro n'umutekano bihari mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi tugiye kwisunga cyane ibijyanye n'iterambere eh, cyo no kwita imigenderanire ihagaze mu iterambere iyo migenderanire rero ihagaze ku bintu bishika nka bitatu cyangwa bine icyambere ni uko tugiye gukora uko dushoboye kose kugira ngo tuzane eh, abono kwita abagwizatunga bo hanze bazane imitahe mu gaha iwacu mu Burundi icya kabiri tugiye gukora uko dushoboye kose kugira ngo dushobore gutsimba gukataza imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu mu bijyanye n'urudandazwa tuze turahanahana ibidandazwa n'ibindi bihugu hanyuma ugira gatatu turiko turakora uko dushoboye kose kugira ngo dushobore kuza turarahura ubwenge n'ubukerebutsi ku bihugu byateye imbere imbere yacu imwe twita transfer de ibindi nabyo ni nivyo kubaka inyubakwa zikomeye cyane mu iterambere eh, nk'ibijyanye n'amabarabara y'indarayi ibijyanye n'ibivuko ibijyanye n'ibibuga by'indege n'ibindi n'ibindi kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu cy'u Burundi n'abenegihugu baronke akarusho Eka no mwishyirahamwe ryishinze kurwanya ikimenyane n'akamwana wa mama mu Burundi bita Falicone F mu mfunyapfunyo bavuga ko bakiranye umunezero ihagarikwa ry'ibihano byari byafatiwe uburundi n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya kuva muri bibiri na cumi na gatandatu gerard hakizimana arirongoye avuga ko kuva mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri biboneka ko leta y'uburundi iri kiritaho imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu bagashima kandi n'ingene uburundi bubanye n'ibindi bihugu byo mu karere nawe tumwumviritse Eh, mu mwishyiraho turongoye gishinzwe kurwanya ikimenyane n'akamuhano mu Burundi eh, twakiranye ugweze ihagarikwa ry'ibihano eh, byari byafatiwe Burundi bifashwe n'ishyirahamwe ry'umwuga buraya ibyo rero tuvuga ko tubyakire ko murazi ko ibihugu canke amashyirahamwe yarafashanya n'ikindi gihugu Eh, nka niyo peni yarifashanya n'u Burundi numva ko imigenderanire iba myiza eh, ni ikintu gikomeye cyane nacyo tuba rero tuvuga ko kuva mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri biraboneka ko leta y'u Burundi by'ukuri eh, iri kwita ikibazo cy'imigenderanire n'akarere mbere n'isi yose rero bikatwereka ko igihugu cy'u cyamaze gufata ingingo yo kugarura imigenderanire myiza n'amashyirahamwe atandukanye hamwe n'ibihugu bitandukanye ari nacyo bituma mu ishyirahamwe FORCONF tuboneye akaryo gushimira inzego z'igihugu na cyane cyane nyine icyubahiro umukuru w'igihugu kuba ariko arakora by'ukuri uko ashoboye kose byose kugira imigenderanire n'ibindi bihugu n'amashyirahamwe ibe myiza twari dufashe na kano kanya ku izina ry'ishyirahamwe Forikonefu dushimire ubumwe bwa Buraya bwatahuye ko ibihano bwari bwafatiye Burundi byari by'akarenganyo tukaba rero dushimira abarundi nyine babandanye bariko barabana n'ibikorwa biriko birakorwa mu gihugu si muri leta gusa no mu mashyirahamwe bashima iyo ngingo yarayifuswe n'ibihugu by'ubumwe by'umuryango ubumwe bwa buraya no mu migambwe imwe itavuga rumwe na leta ingingo y'ishyirahamwe y'ubumwe bwa buraya barayishima aho ubona yuko rero nko mu mugambwe forodebu sahwanya forodebu bavuga ko ba iyo ngingo izotuma Burundi buronka amafaranga y'agaciro ku rugero rushimishije ibizofasha mu iterambere ry'igihugu byashyikirijwe rero na Pierre Clavier Nahimana asaba leta kubandanya eh, kubandanya yubahiriza agati y'akazi na muntu kugira n'ayandi mashyirahamwe atarahagarika ibihano ku Burundi azobonereho akajyo ko kubihagarika Pierre Claver Nahimana rero akaba aronga yarongoye umugambwe sahwanya frodebu ikugwaho ry'ibihano umuryango w'ibihugu vya buraya wari wafatiye uburundi ariko agashikiriza ko izo mpande zose zokora ibishoboka kugira iyo migenderanire n'izo subire gutosekara tumukurikire kuri mikoro ya Rahayisa liliane inamahoro twari dusanzwe tuzi yuko ubumwe bwa buraya bwafasha cyane uburundi mu bijyanye na edi bijeteri bugatanga imfashanyo Direct. ku burundi kuri leta y'uburundi urumva nk'ibyo o bizoca bikurikira ako n'akarusho gakomeye kuko ugiye kuraraba kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ibyo bihano bitanguye gukomera eh, hari ibisata bimwe bimwe byasubiye birasubira inyuma ibyo ntawo bidehana ni ukuvuga ko kubona ubumwe bwa buraya bugarutse eh, iyo ni intambwe ikomeye igisigaye kumenya ni uko eswe buzogaruka bufasha uburundi ku rwego bwahora bufasha ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu canke hazosubira kuba iyindi processus iyi ngingo bafashe n'ingingo ya politiki intambwe igiye gukurikira ni ukuvuga ku rwego rw'ubuhinga kigiye gukurikira no kuvuga ati none ku rwego rw'ubuhinga tubishyira mu ngiro gute kuko bavuze ko bagiye gusubira gufashanya n'uburundi bakuyeho ibihano bijyanye eh, n'ubutunzi gica gikurikira none ku rwego rw'ubuhinga bijya mu ngiro gute urumva nibaza ko abahinga kuri izo mpande zibiri aribo bazoca babiganira barabe ingene bizoja mu ngiro hariho eh, ibintu bimwe bimwe bitegerezwa kubahirizwa eh, ku isi yose naho ibyo bihano byavuyeho ntibigaragara cyane yuko bamwe mu banyapolitike mu barundi bari bafatiwe ibihano yuko baba babikuwe ko kuba bitarapfa ko mbega mu bihisiguro iyahe bisigura ko hari ibisigaye bisigura ko hari ibisigaye twiteguye ko mu minsi iza n'ibyo bihano bishobora kuzokurwa kuko icyo nibaza ni uko bidakuwe ntawovuga by'ukuri yuko imigenderanire hagati y'ubumwe bwa buraya n'uburundi yanaguwe Eka no mu mugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu barashimishwa n'ingingo y'ubumwe bwa buraya ikura ibihano ku gihugu cy'u Burundi Dr Sixte Vinyini Muraba arongoye uwo mugwi akavuga ko bagiye kubandanya bashira inguvu mu guteza imbere agateka na muntu twari twabibabwiye reka mbere tunabigaruke ko amasezerano ari hagati y'ibihugu bya afurika n'ubumwe bwa buraya akordo kotonu ategekanya ko ibihugu bya afurika byiyemeza kubahiriza agateka kazina muntu hamwe n'intwaro ibereye ayo masezerano akaba yashyizwe ku mukono mu mwaka w'ibihumbi bibiri mm, ibiri muri ayo masezerano tubisomerwe na moyize misako Agace ka mbere k'ingingo y'icyenda y'ayo masezerano gategekanya ko imigenderanire hagati y'ibihugu bya Afurika n'ubumwe bwa Buraya ifatira ku kubahiriza no guteza imbere agateka zina muntu hamwe no gutsimbataza demokarasi. Ingingo y'umunani y'ayo masezerano nyine itegekanya ibiganiro by’amaho hagati y'impande zegwa n'ayo masezerano. Ingingo ya mirongo icyenda na gatandatu y'ayo masezerano ya kotonu mu gace kayo ka mbere ishimangira ko iyo ibiganiro bya politiki bikozwe ku bintu bya nkenegwa nkuko biboneka gutegeka mu ngingo y'umunani iyo hari uruhande rumwe rubonye ko urundi ruhande rutubahirije ayo masezerano nko mu bijyanye no kubahiriza agateka ka zina muntu ibya demokarasi cyangwa leta ishingiye ku mategeko nk'uko biri mu ngingo y'icyenda agateka kabiri k'ayo masezerano ruca rutanga amakuru kuri urwo rundi ruhande hamwe n'inama shyikirangange imwe bwa buraya amakuru akenewe kugira hakogwe umwihwezo wimbitse kugira harondegwe inyishu ihuza impande zose Ibiganiro bikogwa mu ntumbero yo kurondera inyishu ibereye. Ibiganiro bitangura inyuma y'ubutumwa bikabandanya gushika igihe kitazwi ariko cumvikanywe ko bivanye n'ikibazo kigira gitoregwa inyishu. Nubwo biruko ibyo biganiro ntibitegerezwa kurenza iminsi ijana mirongo ibiri. Mu gihe ibiganiro bidashitse ku nyishu ishimisha impande zompi canke iyo ibiganiro vyanse ingingo zibereye zirashobora gufatwa. izo ngingo nazo zikugwaho mu gihe cyose imvo zatumye zifatwa zirangiye Amakuru arabandanya kuri radio isanganiro mu gisata cy'umutekano hari umukenyezi yaraye mu gasho k'igipolisi kuri zone komine buhiga intara ya karusi yagirizwa kuniga umwana w'uruyoya yari amaze indwi zibiri yibarutse umukuru w'igipolisi muri iyo komine avuga ko nzoyisaba jeannette yoba yaciye atuwo mwana muri wese aho bamuzuye kuri uyu wa kabiri uwo mugore ngo asanzwe yubatse n'undi eh, n'umugabo agira kabiri we asigura ko umwana yibarutse yamutwaye ku mugabo wa mbere muri komine mwakiro intara ya muyinga mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu nta modoka n'imwe yo mu mashyirahamwe yunguruza abantu ava mu cankuzo ujya i bujumbura yakoze kuva mu gitondo cuno wa gatatu imvo ni ingingo yasohowe n'ibiro bya buramatari mu cankuzo isaba ayo mashyirahamwe kugaruka ku biciro vya kera aho ufashe urwo rugendo yariha amafaranga ibihumbi cumi na bitatu ariko ubu ibyo biciro bikaba byari byaduze kugera ku bihumbi cumi na bitandatu iyo ngingo ikaba yafashwe mu kurindira ko leta isohora ibiciro bishasha abafata ingengo abafata ingendo za cankuzo bujumbura naho bashimiye iyo ngingo bavuga ko batorohewe mu kwiyunguruza Raymond Mudende bagasaba abajeje intwaro ko bawufasha kugira ngo iyo ngingo baraye bafashe ntize isubire guhindurwa mu gatondo ko kuri uno wa gatatu rero benshi muri abo bariko barafata ingendo babuze ayo bacira nayo bamira kuko bavuga ko gushika ibujumbura ugiye uripakiza ku maprobox usanga umuntu ariha amahera arenga ibihumbi mirongo itatu biranyi Ferdinand umuhanuzi wa Matari ajejwe iby’iterambere mu cankuzo avuga ko ingingo ya Matari mu cankuzo yafashwe ku neza ya bose mu biro by'ayo mashyirahamwe mu cankuzo nabo bakamenyesha ko itegeko ryo guhagarika ingendo barihawe n'ababatwara i bujumbura mukamenya rero ko kubera iryo hagarikwa ry'izo ngendo hari abantu basivye ingendo zabo bakavuga ko ari uruhombo runini bagasaba leta n'ayo mashyirahamwe kumvikana mu cankuzo reyimo mudende radiyo isanganiro Haimo mudende urakenuye uburyo bwo kuri Hingwati mu ibanki bije ku makoperative y'urwaruka buracarimo igipfungu nk'akarorero ikizokogwa igihe koperative ihombye itaraheza kuri Hideni ntikiramenyekana ndayisaba Elize umuhinga mu bijyanye n'iby'ingurane amenyesha ko bije yari ikwiye gutanga izo ngwate mu bice kandi igakurikirana irangugwa ry'imigambi yayo y'ayo makoperative oda Mugwaruka ibihumbi bitanu rumaze kuronswa ingurane ya bije harimo Levi Ntamakiriro arongoye koperative umushinge w'iterambere muri commune Ndava intara ya Mwaro aratubwira ingwati baronse n'ingene bayiriha buri kwezi tuzoriha ibihumbi na bibiri. nuko atabintu bagusaba bati wewe ubuze ingurane tuzoja dutwara irya tongo canke umushahara wawe nimba harimo abakozi tuzoja tukata ibyo ntavyo baraba kuko leta niyo iba ari umwishingizi wacu muga mu gihe mu yandi mabanki urinda kwerekana inzu ukerekana pariseri ingendeshwa ukerekana ikintu ushobora kuvuga uti iki kintu igihe nobura amahera banki zoca yakira inyungu bariha iri ku rugero rw'ibicindwi ku ijana nayo iyo barengeje ikiringo cyo kuriha ngo hategekanijwe ko iyo nyungu ikija ku bice cumi ku ijana iryo deni hatunganijwe ko riharugwa ko abagize iyo koperative bose ariko naho biri uko koperative ihombye ntiharamenyekana ikizokogwa kuko umwishingizi wa koperative ari leta turondeye uburongoye bije ntitwashoboye kumuronka umuhinga mu bijanye nibyo gutanga ingurane Elize Ndacayisaba aratubwira uko gutanga ingurane mu yandi mabanki gusanzwe kugenda rero ikintu ca mbere banki iraba nukuraba ko uyu mugambi uzoshobora kuzana inyungu zituma iyo iyo ngurane yishu hanyuma ikindi novuga ko kiza ari nka nk'into eh, novuga ni ni kuraba ingwati kugira hamwe umuntu adashoboye kwishura iryo deni ibanki izovuga ati reka mfate ingwate ndayigurishe ndabe ko no kwisubiza amahera kugira ngo rero izo koperative ntizihombe ngo zibure yo kuriha uyo muhinga abona ko bije yari kwiye gutanga ayo madeni mu mice ikongera igakurikiranira hafi ibikorwa by'ayo makoperative banke itanze amahera na cyane cyane nka bije ibihaye amahera abantu ataburambi babifisemo yategerezwa gukurikirana hagufi ukuntu ayo mafaranga ariko arakoreshwa banki yategerezwa eh, kugenda iratanga ayo mahera mu mice bigira ingaruka nyinshi myinshi bigira ingaruka nuko navuze kugwaruka urumva imigambi barateguye ntibaheza ngo bayirangure kandi n'ubwizi bwo kugwaruka buba buriko buragenda mu bisanzwe iteko rya rya banki nkuru y'igihugu rivuga yuko mu gihe umuntu mwahaye kredi ingurane adashoboye kuyishura muca mufata mu nyungu mwarose nka banki mukamwishurira kugira ngo mutahe wabanyene banki ugume uhari murumva ko bidge ihomba murumva ko leta nayo umugambi we yari yumviye gufasha ugwaruka uzobona igihe mu meshi ibanki y'ugwaruka bije ikaba ikaba imaze gutanga ku makoperative atandukanye mu gihugu gushika ubu amafaranga agera ku muriyari dumwe ni miliyoni ijana vugundemeshi abanyepolitike badahurikiye mu mugumwe baritana kenshi abansi bitewe nuko uwo badasangiye umugwi bamufata nk'uwuje kubabuza amahirwe yo gushika ku ntumbero nyabenda Ezekiel umushakashatsi mu bijyanye no gutatura amatati hamwe no kwiteza imbere asigura ko bari bakwiye gutahura ahubwo ko bose barondera inyungu zimwe mu buryo butandukanye bakagira uruhara bose rwo gutahuza abanyagihugu n'abanyepolitike biciye mu nyigisho ko uwo muhiganwa muri politiki atari umwansi mu ntumbero yo kugwanya amajambo abibugwanko ornera muco umunyepolitike muhiganwa muri politike ngo ni umuntu muharanira inyungu zimwe ariko bigakugwa mu nzira zitandukanye ezekiya nyabenda umwigisha wa kaminuza akaba n'umuhinga mu bijyanye no gutatura amatati no kwiteza imbere asigura ko ibyo bidatuma aba umwansi eh, mu bisanzwe umuntu muhiganwa muri politike bwa mbere ni umuvukanyi Eh, muba musangiye gupfa no gukira muba muko murashaka mwese ko mushikana igihugu cyangwa mushika ku ntumbero mwihaye mu buryo n'ubundi kandi abantu babiri ntibashobora kwiyumvira kumwe ntibashobora no kubona ibintu kumwe ntibashobora no kugira imigambi imwe nicyo gituma batandukanye eh, ibyo rero kenshi kubona uko umwe akaba afise uko yumva ibintu undi akaba afise uko eh, abona ibintu kenshi biratuma abantu babonana ko ari abansi ukiranira inyungu ngo akaba ari imvu nyamukuru ituma abanyepolitike badasangiye umugwi babonana hagati yabo nk'abansi kenshi abantu ntidukundana iyo tuba turi ku rubuga iyo tuba turi ko turarondera amajwi iyo turi ko turarondera abanywanyi ntitubona yuko turi ko turarondera inyungu rusangi ubangana ibintu by'iwacu bigatuma ducanamo imigwi tukitana tukazana abansi tukazana imvugo ukajyanisha imiryango ukajyanisha abantu ku mvo z'inyungu zacu navuga inyungu zo kwikunda kurenze rero ugasanga eh, rimwe na rimwe umuntu yita uwundi umwasi kugira ngo amubuze amahirwe yo gushika eh, ku byo abashaka eh, gushikako na cyane cyane amubuze amahirwe nawe ariko arashaka kurondera wa muntu afite ijambo ku banyagihugu ahura nabo kenshi akabigisha urukundo kenshi mu gato turabibona ishengero amadini arigisha urukundo mugabo yigisha abanyapolitiki natwe bw'abanyagihugu rimwe na rimwe ugasanga rero abantu ntitutahura icyo batwigishije ntidukundana kandi tuvuga imana ariko sosiyete sivile cyo no kwita ababigenga amashami yigenga amadini amashyirahamwe atandukanye yateza gufata iya mbere kugira ngo yigishe abantu kubonana nk'abavukanye mbere nyuma yayo nta gishasha twongera ko kiretse gushimira abanywanyi bacu mwari ko mudukurikira ku mirongo yacu ya FM no ku mbuga bumenyi dushimire na Serafine Hakizimana yadufashije mu buhinga bw'ivyuma tubipfurize umurango mwiza